assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz lut alayhissalom ibrohim alayhissalom misrdan yo'lga chiqqanda o'g'il jiyani lut alayhissalom uning bilan birga edi ular nurg'un chorva va pul mol bilan misrdan falastinga yetib bordi ular tushgan joy tor kelib uloq va chorvalar sig'mag'achqa lot alayhissalom tog'isidan ayrilib sadum shahriga keldi shu chog'da sadum shahridagi aholi axloqi buzuq hamma eskiliklarni qilib dunyoda eng qabih kishilardan bo'lib qolgan edi ular yo'l to'sib bulonchilik qiladi o'z hamrohlarga osiylik qiladi yo'ldan o'tgan har qandaq odamni bo'sh qo'yayotmaydi ketayotgan odamni ko'rib qolsa hammasi to'plashib kelib ularni bulab talab qurg'idab qo'yadi bu kishilar har qandoq odamning pandi nasihatlariga quloq solmaydi bu odamlar go'yo bir tup tug'ma lukchaklardek tatri yo'l tutib hadab askiliklarni qiladi ular buning bilanla qolmadi hatto sharmandalikni chekiga yetib alloh taolo yaratgan ayollarga yaqinlashmay aksicha erlarga chiqilib bachivozlik qiladi Ola bundaq şumluq və iplaslıqını əgər xubiyyəni aldı qağandı idi, olanın sesiq nami aləmgə bunç pürk etməgən boladdı. Əmma ola nomuz qınmasının kişiləni özdür bilən moşunda iplaslıqını qılışqı qıtırdaddı. Şun bunda qəbih qılmış, bu yədi əvci elib, balaya apətki aylandı. Bu kişilə moşunda qəbih qılıqla bilən könüb getkəşkə, toğır yoldun çətnəb, tüyük yolu çüşüb qaldı. Allah Taala Lot əleyhissalamğa ularını yetəkləb Allahqa işəndiriş və ularını yamanlıqdan qol üzüşkə dəvət qilish toğrusida bişarət bədi. Şunun bilan Lot əleyhissalam xalayiq aldıda özünün elçilik burcunu cəkkaladı. Lekin ular anlab durub anlamaslıq saldı. Təvbə qılıb yaman niyyətdən qayıtmay, yanala heyli qandak şumluq bilan şug'ullanıverdi. Ular təğə Allahning elçisi Lot əleyhissalam və onun himayəçilərinə təhdid edib ularni haydab chiqardiganligi ustida ochiqdan ochiq jar soldi lot alayhissalom bu odamlarning nasihatga quloq solmaganligini ko'rib alloh taolo gunoh qilganlarni jazolaydi deb ogohlantirdi lekin ogohlantirishmi ularga kor qilmadi aksicha burunqideklar askilik qilaverdi ular tehi lot alayhissalomga ig'vogarchilik qilib sen allohning jazosini bizga patroq ko'rsat dedi Bu pəskəş məlullah ustidan qəlbə qilish uchun Lot alayhissalom allohga iltijo qilib madad tiladi hamda də jazo berishni talab qildi. Chunki ular cheklanmasa, vabaq o'xshash hammaga yamraydi. Ularni xuddi yomon sifatlik o'smini kesib tashlagandek yo'qotish kerak edi. Alloh taolo Lot alayhissalomning talabini qabul ko'rib, uning orzusini amalga oshirdi. Alloh taolo bu malullarni jazolash uchun Sadum shahriga farishtalarni avatdi. Farishtalar hammadan avval Ibrohim alayhisalomning oilasiga keldi. Ibrohim alayhissalom bu farishtalarni yo'lovchilarmikin deb qizg'in kutib oldi. Lekin farishtalar Ibrohim alayhissalomning oloyda tayyorlagan yemakliklarini yemedi. Bu hol Ibrohim alayhissalomni gumonlantirdi. Farishtalar uningga "Sen g'am andish qilma" dedi. Ibrohim alayhissalomning ko'ngli yanada tinmadi. ulardan hurmatli pərişdilə, manga g'am əndiş qilma diginəlanın mənisi nima deb so'radi Pərişdilə, alloh Taala bizni lot turgan joyga evətdi. Biz bo'lishiga askilik qilgan aşı məlullarını buyruq bo'yicha jazolaymiz ularning gunoyi həddidən ish peymanı to'ldi Tegişlik cəzağı tartıldıqan vaqti bo'lib qoldi dedi. ibrohim əleyhisselam bakmo biyaran bo'lib pərişdilər bilan münazirləşdi. va ashu mal'onlarning mushu fursatda Allohga tavba istig'for eğitip, yomon yo'ldan qaytib, gunohdan qo'l uzishi uchun farishtalardan ularni jazolashni kechiktirishni umid qildi. Shuning bilan bile, İbrahim aleyhisselam periştiler aşu kişilerini cezalagan çağda Lot aleyhisselam'a ziyan zahmet yitip geliştin müensireydi. Valen ki Lot aleyhisselamın olanın ötküzgen günahları bilen kılca alakısı yok eydi. Бәлкі о олағы бәкмін әпәретілінәді. Шоң Лот әлейхиссалам жазалынышқы тегішлік әмәс еді. Пәріштілі İbrahim әлейхиссаламға, «Сән ғамиме, пәйлідін янмайдыған бұл қабик әбләқла үшін мұссулі салақымма, Лот қайышқандық зиян зәхмет етмейді. Оның қотыныдың башқа ұрық тұққаларының әммісі құтылдырып еленеді. Чүнкі оның қотыны ашу мәл Алла білен бұлғынып кетті, Шуңа умы чоқым ашу мәл Алла белән бергә җәзаланды диде. Фәриштәләр Ибраһим алейхиссаламдан айрылып, bir топ Кабил чечен йигитләр тәқлидиге кирип Садум шәһәргә келди. Улар шәһәр дарвасыга yetib келгәндә сугы чыккан бер кыз белән очрашып калды. Фәриштәләр кызның үйгә берип мehmon булышны iltimos qildi. Qiz шу шәһәрдәге мәл Алланың уларга зыян зәхмәткә түзеп va o'zining ularni qutuldirishga qurbati yetmaydiganligidan ansirgashga dadisidan o'ttirg'i chiqib ularni qo'g'dashni talab qilish qaroriga keldi qiz ularga shahar darvozasida kutib turishni aytib o'zi oilasiga qaytib berib dadisiga dada shaharning sirtida bir qancha yigit sizni kutib turyotidi shahardagi hech kimmi ulardek undaq kelishgan emas man mal'unlarni bu ishdan тапса, topsa ularga ziyon zahmat yetkazib qo'yamdikin deb ansiravatiman dedi aslida bu odam lot alayhissalom bo'lib mushu qizning dadisi edi dada qizning bu gaplarini anglagandan keyin noiti tashvishlandi lot alayhissalom qizining qishig'i yaqin kelib ahvolni tafsili surishtirdi va qizi bilan birga taqobul turish tadbirlarini maslahatlashdi shahardagi malulloh lot alayhissalomning har qanday kishi bilan uchrashishiga ruxsat qilmaydi har qanday odamning uning oilasiga berib mehmon bo'lishiga ruxsat qilmaydi Lot alayhissalom ularning buzg'unchiligiga qarshi turganlikdan ular uni dushmandek o'sh ko'radi. Shaharning sirtida kutib turayotgan yigitlarni oilasiga boshlab kelib mehmon qilishga bo'lamdi yo'q. Lot alayhissalom dilg'ul bo'lib turib qoldi. U mehmonlarni oilasiga keltirmaslikka bahona topmoqchi yoki o'zining ahvolini tushundirish orqali ularni bu yerdan darhol ketkazib o'tmoqchi bo'lgan bolsa lekin yana yigit degan boshqalarga yor yo'lakda bo'lishni xushalliq deb bilishi lozim deganni o'yladida g'ippidi shahar sirtiga chiqib kishilarga to'ydirmay ularni oilasiga boshlab kirmoqchi bo'ldi lot alayhissalom ostog'ini shahar darvozasiga kelib yigitlar taqlididiki farishtalarni ko'rib xushal oldi ularni oilasiga mehmon bo'lib berishga taklif qildi lot alayhissalom bularni oilasiga boshlab ketib etib dakki duki bo'ladi shahardagi lo'kichaklarning buni bilib qilib chatoq chiqarishidan o'zining tanho ularga har qancha qilibmi taqobil turolmasligidan ansiraydi lot alayhissalom lo'kichaklarning yosh yigitlarga ziyon zahmat yetkazishidan ansirsimi lekin u farishtalarni yanala o'z oilasiga boshlab bordi boshqalarning bilib qilishidan ehtiyot qilib sirtqa qarta bu ishning maxfiyatligini chang saqlagan bo'lsimi lot alayhissalomning xotini malulloh bilan birga bulg'inib ketgachga uyiga mehmon kelganlarni malullohga tizdan yetkazib qo'ydi malulloh bu ahvoldan xabar topgandan keyin darhol lot alayhissalomning oilasiga kelishdi lot alayhissalom ularning askilik qildiganligini pamlab ham cho'chidi ham qo'rqdi ularga askilik qilmaslik to'g'risida nasihat qildi lekin bu bir to'p ashaddiy ablahlar uning qilgan nasihatlariga zodil quloq solmadi Lot alayhissalom ularni eshikdan kirgizmay taladi qoldirdi. Or numusni bilmaydigan bu bir tub mal'ullar yanala o'zlarining badqiliqlarini talbilik bilan davomlashtirmoqchi bo'ldi. Lot alayhissalom mal'ullarning bu qabih odatini o'zgartirish uchun ularni Alloh taolo yaratgan ayollarga yaqinlashishga yetaklamoqchi bo'ldi-da, yana ogohlantirib, davomliq mushunda qilaversanglar jazolanisizlar dedi. Lot alayhissalom qayta-qayta nasihat qilib, yetekligen ve agaklandırgan bolsuma, ula yanala tevbe kılış niyetide bolmadı. ular mundak deyişti. Ey Lot, sen bizde kızınga kandak muomala qilish huquqi borligini bilisen, lekin ayallağı bizden acitimiz yok ekanligini mi obdan bilisen, demek bizden maksidimiz sana ayan. Lot aleyhisselam ilaç kılanmay, ahir işenchisini yok attı. O qutuldirib kutulduruveliş uchun Мәл Оллағы ғазәпләнген алды шындақ деді. Мәнді сіләнің қабих адытыңланы өзгерткедек күш қуат болса, яки сіләге тақабыл тұрғыдек жәмәтім болса иде кәшкі. Lekin bu odamlarning ko'ziga hech nima ko'rinmadi. Ular Lot alayhissalom yetaklagan to'g'ri yo'lni nazarda tutmay, yomonlik, askilik qilish niyatidan yanmadi. Lot alayhissalom intayin azoblandi va g'azablandi. u ulardan umidini butunlay uzdi bu malulloh lut alayhissalomning oilasiga bostirib kirib mehmonlarga etildi farishtalar bu ishlarning hammasini o'z ko'zi bilan ko'rishdi ular lut alayhissalomni ansizlikdan xoli qilish uchun o'zlarining saloyitini oshkorlab mundoq dedi ey lot biz sening rabbing avatgan elchilarmiz biz seni qutuldirish uchun kelgan bu malulloh bizga ziyon zahmat yetkazolmaydi Əksçi özləri çoxun mag'lub boludu. shahardagi məlullah farishtalarning bu gepini anglab qo'rqib qaldıldab titrishib taraf tarafga qeçişqi boshladi Lot əleyhissalamın dili bir dili yo'rib ketdi shu əsnada farishtalar Lot əleyhissalamın oila tavobatlarini elib keçiləb bu yerdən çıxıb getişki buyurdu. Allah Taala Lot əleyhissalamını g'am qayğıdan xalos qilib uningga kuch quvvat ato qildi uning məlullah ustidan qəlbi qilishga yordam berdi Bu çağda pərişdilər onunğa. Allah'ın bu şəhərdəki məlullarını cəzalaşqa icazət bəyəlləki, onun bu yerdən çıxıb getişdə xotununu almay çıxıb getişi lazımlıqı və onun xotununun aşı məlullar olan billə boğaşqa oxşaşlı cəzalındığanlığını etdi. Lot əleyhissalam ailə tavabatları bilən billə Sədum şəhərindən getdi. Ola şəhərdən yıraqlaşqanda Allah Taala məlullarını cəzalaşqa başıldı. Dastlabda yer tavrab butkul shahar dum ko'mirilib ketdi. Ondan osmondan tosh va yomg'ir yig'ib hammani to'ptiz qilyapti. Buningda albatta bir ibrat bor. Ularning to'lasi iymon etquchi bo'lmadi. Sura Shuara 174-oyat. Diqqat berganingizga rahmat.